บุ๊กทูยี่สิบแปดโอเดอชีวในโรงแรม การร้องเรียนพ å h ห t เชลเคลีย g ฝักบัวใช้งานไม่ได้บ r u ซ e b ดวิ่ง i r k e ไม่มีน้ำอุ่น Der er ikke noget varmt vand คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับ Kan I få det repareret ในห้องไม่มีโทรศัพท์ Der er ingen telefon på værelset ในห้องไม่มีโทรทัศน์ Der er ikke noget fjernsyn på værelset ห้องไม่มีระเบียง Værelset har ikke altan. ห้องนี้เสียงดังเกินไป Der er for meget larm i værelset. ห้องนี้เล็กเกินไป Værelset er for lille. ห้องนี้มืดเกินไป Værelset er for mørkt. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Radiatoren virker ikke เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน Airconditioneringen virker ikke โทรทัศน์ไม่ทำงาน Fjernsynet er i stykker ผมไม่ชอบเลย Det kan jeg ikke lide มันแพงเกินไป Det synes jeg er for dyrt คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับ Har I noget billigere? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับ Er der et vandrehjem i nærheden? มี bed and breakfast ใกล้ที่นี่ไหมครับ Er der et pensionat i nærheden? มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ Er der en restaurant i nærheden?